городам нависла мгла, Уныло ветер выл, А горница была тепла, В камине жарок пыл. Малютка-сирота прошел, Увидела в окнах свет, Почувствовал, как ветер зол, песня кружится вслед. И он, замечен из окна, усталый, чуть живой, он слышит чьи-то голоса, зовут к себе домой. Рассвет придет, и гость уйдет, в камине жжет сирот. В камине жарок пыл. Какая Изумительная песенка. Я чуть было не прослезился. Это потому, что у вас доброе сердце. Вы всегда добры ко мне, я знаю. Ах. Как бы мне хотелось, чтобы ты погостила у нас еще. Зачем? Чтобы я была потом еще несчастна? Еще? Ваша подруга делает чудеса. Я уверена, что он сделает ей предложение сегодня же. Там, в Оксхолле. Вы так думаете? Коляска готова! О, Не забудьте зонтики и Да-да, Джордж, ты заметил, как влюблена в меня эта прелестная девчурка? Боюсь, что ты дьявольски самонадеян. Я самонадеян? Пари, что бедняжка влюблена в меня вот так. Черт возьми, в Воксхолле и поставлю вопрос ребром. Если рискнешь хлебнуть для храбрости немного пунша. <laughs> Кто здесь говорит о пунше, а как же печень? Здар, пустяки! Пунш набиток для храбрых. В Индии я выпивал сразу три вот таких кружки аракового пунша. <laughs> Тот не мужчина, кто не знает, что такое араковый пунш. <laughs> Вашу руку, мисс Бекки. Итак, вперед! Три кружки аракового пунша. Джентльмены, хей, пура, веселые все были, Из них был каждый дурак, в таверну заходили. Абулды а хоп, абулды хоп, раз, два, четыре. а Абулды хоп, абулды хоп, абулды хоп, абулды хоп. Джентльмены,